A on uživa u tome. Jedno vidjeli ste danas kada u Bosni ima oko dvije stotine hiljada žiranata koji plaćaju tuđe dugove. Dvije stotine hiljada žiranata imamo koji plaćaju tuđe dugove. E to je ono što ćemo doći iz pšenja ove vrste i bilo koje druge vrste kada ćemo materijalno izgubiti zbog toga smo nekome možda vjerovali što nekada bili naivni što smo možda na neki način htjeli da pomognemo, vidite Allah će dati iskušenje i htio ne htio to će iskušenje tebi nekada naići ali Allah želi da te fino očisti da ti ono malo patnije, više žičeš što imaš ono u ovom svijetu, bilo da ti djete umre, bilo da ti pogine, bilo da tvoj babo strada, bilo da nekome izgubi nogu ili ruku, da ti budeš srpljiv i da kareš, ja rabbi, ovo je od tebe, ja nisam to mogao spriječiti, niti to izliječiti, ti si to dao i to je od tebe. I kad tako nastupiš, onda Allah Đalešanu uprovidi tebi daleko više stvari. Prvo, što ti da smirnost u srce, kad tako nastupiš, A drugo šta biva, onda Allah zlašanu ti te grije koje su počinio do tada briše sa tim iskušenjem ukoliko ga prevladaš i savladaš i ne patiš na tom ispitu koga je Allah zlašanu tebi raspostao i dao. Zato poslanik Ali Salam u Buhari kaže na jednom mjestu Buhari na ime prenosi hadisu nebu rejde u kome se kaže Men ju ibillah ubihi hajran yusim minhu Kome Allah želi dobro, vidite. Kome Allah želi dobro, onda učini da, da ne iđe na iskušenje. Dakle, i zato, zato ne mojte ono smatrati kao što neki smatraju, što baš muslimanima se ovo dešava? Pa eto, zato što Allah hoće da nas očisti. Zato što Allah hoće nas da vidje u džennetu. A ne će rafide. Allah hoće muslimane da vidje u džennetu. Jer će Allah biti u džennetu, jer nate braći. I svaki dan ćemo gledati naše da Allah njegovo obare biće. I svaki put kada vidimo deset puta ćemo se više proljepšati. Kad god kada čovjek ode i svoje porodce vidi Allah, svaki put deset puta će biti ljepši kako se navodi u nekim predanjima, navodi Ibn Kajdi u jednom svom, jednom svom dijelu. Svaki put deset puta je ljepši jer ćemo se ozariti, razblažiti. Možete misliti kad vidite Allah, gospodara svemira, pa kad sretnete pegambera, ali ih selama, pa sretnete i uspali i selama, pa njegovu ljepotu, pa Jakub alaih salama i njegovu dobrotu, pa Musa alaih salama i njegovu korpulenciju, pa Ibrahim alaih salama i njegovu srpljivu, pa Juba alaih salama i njegova iskušenja i sve prevlado i opet nije strano došlo u žene koja je tu milina, pa naše šehide, pa dobre ljude, pa rani u levu, pa naše dede i nade, pa naše vrtene, kad sretnije šta možeš misliti, koja će to sjela biti, koji će to teferi biti. U džennetu nema ovdje jednog koncerta gdje ćeš ljepše uđivati nego u džennetu, braćo moja, plevama. A mi svi povim na koncerte ovih. Ovih manijaka. Allah nas poslije da uđemo tamo na koncert Allaho, gdje je sva ona najljepša raja, najfinija raja. Gdje god ti pogledaš, zdiviš se, gdje god pogledaš, uživaš. I sve je ljepše, sve je bolje. Nikad nema tamo, čak nema ni bolesti, nema smrti više, nema umiranja, nema svađanja. Kaže Allah, tamo će biti onaj selamen selama, tamo će biti govor, samo selam, samo mir. Nema tamo ni rata, nema terorizma u tenetu. Nema oružja. Sve mora puške, ni pištolje. Ni ratnog aviona, ali imaš sve. Sve imaš, vidiš kako Allah daje. I bez kamiona, i bez aviona, i bez rtjeći sahana i tanjira, sve imaš sahana. I čak ne treba ti dovoziti neko avionu, kamionu, što želiš. Kaže se u predajama, samo zamisli što se spušta. Samo zamisli, banane dolaze banane. Moj Allah, vjeraj. Zamisli samo grožje, odmah dolazi i kad je centrona za njegovo sadrijevanje. Svi ima kod Allaha, vidite. E to mi Allaha volim. To mi Allaha žudimo, za takvim Allahom, za takvim Bogom. A ne za ovim dunjavskim družnostima za kojim ovima lete, koji su lažni bogovi, ovi deđali, koji su čoravi jedno oko, vidite. Odvode ljude, čuvora uvijek alaihi sallam. I zato poslanik alaihi sallam kaže kome Allah želi dobro, on ga na neki način obaspe nekim usibetima, nekim iskušenjima. E da ga očisti na ovome svijetu. Pogledajte opet ove, mi smo neke hadice u kome poslanik alaihi sallam kaže kod Buhari i muslima imate jedan hadis u kome se kaže kaže maju sibu muslime min nesabin, wala wasabin, wala hemmin, wala hadmin, wala edan, wala ta šelketu jušakuha illa kefer Allahu biha hata jahu. Vidite ovaj hadis, mi ističan ono prijateljom smo ga možda inspirali. Kaže, Allah neće jednom muslimanu. Pazite dobro, ovdje poslanika recimo kad definira u njega sve precizno. Ne mogu zato ne uvoditi, mogu i obinjoni i nemamo mi, kaže, prava na istinu imaju drugi pravo. Kogod kaže, Allah To poručujemo sa ovog časnog mjesta, sa ovim mjesta sa kojima je govorio poslanik ali se. Poslanik ne kaže svaki čovjek, jer kaže Maju si ibu muslime, muslim, ako je musliman, koji vjeruje u jednog jedinog Allaha i u sudnji dan i sve ono što govori u islamski ilanski šatru, to je musliman. I slučivo je, poslanik ovdje rekao muslimana. Nema nijednog muslimana koji ima ne bilo kakav teret u životu. Bilo kakav vrsabun je bolest. Bilo kakvu bolest. Pazite, bilo kakvu bolest. Priznačite, od nas ne ide reklarno, ne govorimo ovi stariji ljudi. Vidjeli ste koliko ti treba lijekova svaki dan. Koji to nema neku bolest danas? Ko nema neku neurozu, neku psihozu, neku nema fizičku, ima tu psihičku bolest. Nakon ovih svih stradanja koja smo imali u našoj domovini. Dakle, nema nijednog muslimana koji ima bilo kakvu tegobu, bilo kakav teret, bilo kakvu bolit, bilo kakav izdijet, bilo kakvu brigu, bilo kakvu tugu. Pa čak, kaže i da ga samo trnu vode, a da mu Allah zbog toga neće oprostiti grijehe koje je imao. Znači, ugo trna za vjernika je dobitak da te trgnu voda, nisi ti kriv, nisi što na trgu, ali nešto će putem u džamiju, zapravo će te trgnu malo te obode, i bude ti malo krivo i teško, zabolite malo. I taj trg kad te obode, a babu i rode, ti imaš zato onaj, vidiš, pojene od Allaha. I ni trg te neće ubostati, Allah neće nešto od grijeva odbasti i oprostiti. Dakle, nema tuge, nema brige, u nas ovih hoće li briniti, sad se briniš čim briniš se, to je dobra stvar da se briniš za pitanje muslimana, za našu Palestinu, za bilo što drugo, imaš pravo da se briniš, lijepo da se briniš za svoju braću, ali neće ti to biti, ne naplati Allah, nema se briniti nakon džaba, Allah plaća to, ako si vijednik. Ako nisi vijednik, nisi otvorio žiru račun, na njegovoj banci nema ništa ne dolazi. Ti samo bacaš onako što god radiš, džaba se ti brinu, imaš ljudi, vidjeli ste koja će da obije banku, koji nije vijednik, on obije se tamo, samo sjedi, ona je mi planova kako da obije banku, ono neće drpiti ništa. On je ako obije, pa ga sutra nađu, primati u zatvor, provedu, nema ni nagrade, nema na ovom svijetu, nema ništa. A Boga mi ti, ako imaš brigu za svoju djecu, da ne odu sutra u nemora, u drugu, pa po, pokušavaš da i od toga riješiš, da i od toga odavnaš, da i od toga udariš, ti ćeš imati namjeru od Allaha Želešanu i zato Allah, preko poslanika i miljenika Muhammeda, da i se vama kaže, dakle, nijedna teret, nijedna tegoba, nijedan problem, nijedna briga, nijedna tuga, nijedno razočarenje na ovom svijetu neće čovjek učiniti, pa čak da ga trnu vode, a pa da vam Allah Želešanu to sutra ne upiše, dakle, u obraštanju od vira i svaka ta strada, nevolja, te goba, neuroza, psihoza, sve što imamo zbog ovih naših komšija, zbog oni koji želi da šire svoju, svoju domovnu račun, naše domovine i bilo koga zbog ovih međunavnih čimbenika koji ovdje hodaju, šniraju, dolaze, prolaze i zabravaju nekada narod za sve to kad budeš na neki način ugrožen, budeš nerespoložen, budeš na neki način zamišljen, budeš tužan, imat ćeš narod, Allah, zašano to je, da će se grijesi, nadam polako prašati. Vidite kako Allah želi nama dobro. Zatim pogledajte kako kaže poslanik Ali Sala opet u jednom hadisu. Iza erada Allahu bi abdihi l'hajre ađele lehu l'ukubete fi dunija kaže kada Allah želi svome robu dobro on ubrza kaznu njemu na ovome svijetu kaznu na ovome svijetu i onda nemaš kaznje na ovom ako je na ovom odradiš وإذا أراد الله بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة أكذا الله جلي تبعه زلو on tu taj mubet tu kako ostavi za onaj svijet čineći grije on mu ne oprašta Jer ga ne kažnjava, ne postavljava ove vrste, onaj mina na ovom svijetu i on dođe na onaj svijet i sve ga tamo čeka. To je li grija? Planine grija! Čekaju ga tamo. Zato, braću moja draga, budite ponosni. Bez obzira da li imao posao ili ne imao, to je iskušenje koje je dato na ovom svijetu. Bez obzira da li nekoga izgubio ili ne izgubio, podigni glavu ako nisi izgubio, znači Allah te na ovom svijetu nije iskušao s tim i zahvali mu, jer će zahvala imati pojene kao što je naš sabor nakon ovih naših, recimo, nekih musibita koji imamo. Zato poslanik, ali sam vam znam ovaj hadis, da ga onaj, evo samo još ponovimo jedan put, ne moram citirati na arabskom jeziku, kada poslanik Ali Isalam kaže one blagoli vjernicima. Fasciniram se, kaže, kada vidim vjernike, ađebe mi andri mu'mini, Kaže, fascinantno je, fantastično je kod vjernika, možemo tako prevesti, da kaže poslanik, ali smo se divi vjerniku, kome je Allah svaki njegov potez učinio hajdo. To ma nema nigde, braća, hajdo. Što god uradiš za vjernika, hajdo. Samo budi mujo, hajdo, mujo budi. To vjerni budi. To vjerni. Dvore šahad i budi ono, u hercu muslimani, iskali, sve ono iz sebe kao vjerni. Pokaži, dobro, ljepotu, finoću, simpatiju, pokali sve ono što je najljepše. Eto, ništa od tebe više se ne pravi. I što god se zade si kao poslanik ali islam, ako te kao svatko, njegovo dijelo je dobro za njega. Ako ga sreti kako e, loše neki musibe, on Allahu se onaj ne jadi, nego kaže ja ti ti si to odredio. Pa ga Allah nagradi. Ima nagradu zato što je podnio taj, taj teret kad ga Boga Allah obaspe sa lijepim stvarima i blagodatima, on Allahu zahvali i opet bude dobro. Vidite, nemaš nikakvu izgodu, nikakvu razvijeni. Zahvali imaš nagradu, osabor imaš nagradu. I to su nam pokadale prve generacije muslimana na čelu sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi sallam. Pokadale su rani vjerovijesnici, vidjeli ste Kur'an i Kerim, zašto govori o vjerovijesnicima? Ne samo da je onako spomenu, jer su nekada u istoriji bili. Evo da nama to bude put i pravac u našem životu da vidimo kako je Ejnub Alihi Salam takve bolesti imao, ali kako je Allah spominjao, pa kada su mu crvi gotovo sve izjeli, kada je sa onom bolesti bio totalno spominjen, ali je njegov jezik i da je izgovarao Allahovo ime i veličao Allaha. Nije kao mnogi što kažu kud meni ovo Allah da naprotim, nego on smatra da je Allah sa ovim htio nešto da učini. I jedan je čovjek govorio, kako navode tamo u nekim dijelima, kaže kakve vrijednosti ima čovjek u bolesti, kad ima bolest, koliko mu Allah čisti grije, tako da ostane bez grija, to sam, kad ga savlade jednu bolest. Ovaj čovjek jedan rekao, ja znajući koliko je vrijednost u bolesti, da čovjek bolestan bude, a da se strpi i da čeka da mu Allah da uzdravljenje i da moli Allah Jeršanu da, da ga učini sabirom i srpim u toj bolesti. Kaže, ja koliko znam koliko je vrijedno biti bolestno, koliko Allah čisti grije kada je čovjek bolestan, kaže, ja bi volio da me Allah učini bolestnim čitavu život, sve do smrti. Da nikad ne budem zdrav. Toliko Allah čisti. Zato se na jednom mjestu kaže, bilo koji belaj u životu, pa čak i bolest nekog čovjeka, kao je poslanik ali islam u jednom predanju, sa njega čisti i grije kao što lišje otpada ono kada sazrije sa, sa stavom. Tako otpadaju grijesi od čovjeka koji, koji kada dobije nešto, ima neki musibet kada je Arabi ovo stidao. Inna lillahi wa inna ili hirađi on. Jer Allah ti je dao i on ima pravo da uzme. Jer blagodat ne dolazi od ljudi. Nama od ljudi dolazi samo probleme, vi to znate. Samo probleme dolazi od ljudi. Šta dobio ti od ljudi da razpitane vas? Samo probleme dobijaš. Čim na stomaku stiše stvari. A od Allaha dobijamo blagodati. Sve što je blagodati od Allaha. Vidite. I ima Malik u svom uvrtavu navodi u svojoj poznatoj hadijskom dijelu, hadijskom zbirci, navodi jedno predanje u kome se kaže kada je jedna muslimana žena umrla i on je volio ženu naravno i kada je umrla on je bio strašno poveć I onda kad u kabur sišao, vidjelo se na njemu da je on totalno slomljen, da je polomljen, da, da jedva izdržava to iskušenje. A onda na njegov jedan brat koji je bio kod njega, siđe do njega i onda mu kaže, ah, hvala, kaže, sad ću ti ispričat jedan detalj koji se desio u Benu Israilu. Kaže, u Benu Israilu je bio jedan fali, jedan šarijski pravnik, dakle čovjek koji dobro poznavao vjeru, bio ali, da dakle učenja. I ljudi su dolazili trati od njega neke mesele, pitanja, fetve, da im on odgovori, da im ulakša u životu. I on je njima odgovarao. Ali je imao ženu, tako lijepu i premenitu firu koju on strašno volio. Kada je ona umrla, on se sam polomio. On više nikog nije mogao da primi u kuću. On nije izlazio ništa će danima. On toliko se zatvorio, toliko je izgubio volju na neki način za života. Da je on totalno ono što mi bošnjaci kažemo grobo totalno pao i nikom ne želi da primi, dolaze prijatelj, nikom ne prima. Jedna žena čuje, zato je vidi da on velikoj onaj psihozi i dođe fino i njemu kuca na vrat, on kaže, ko je ona, kaže, tako je, nemoj, molim te, ja nikom ne prima. Kaže, slušaj, veliki učenjači, ja nisam došao da me primiš, da te ja u nešto uvjeđujem. Ja samo želim da te pitam jedno pitanje koje mi stvarno treba u životu, na koje ne mogu da dam ja sam odgovor. Naravno, on se sažali prije, hajde, da joj govori nešto što nju interesira. I ona dođe i kaže njemu, kaže, naš veliki Alene, ja sam imala jednu ogrlicu koju mi je pozajmila jedna djevojka. I dugo je ta ogrlica bila kod mene. I sad je ona došla i traži mi tu ogrlicu, ta djevojka. Jesam ja dužna povijeti da je vratim sa tu ogrlicu, nije na ogrlicu. Kaže, jesi, svestao, kako da nije? Kako da nije? Rati obrot, to nije obrot, nije tvoja. Ali kaže, ta obrotca kod mene puno bila. Pa kaže, nema veze što je bilo, vidiš, ako se toliko iskoristila, sad te, te treba da ima vratiš. E, kaže, tako je naš uvaženi šeji. I tebi Allah dao ženu, tu ogrlicu tvoju. Pa si ti to koristio, toga je podobno. Pa sad je Allah uzio, jesu ti dvuna na En kaže, Boga mi sam otvorila oči. I tek onda lako vidite i čovjek koji padne, jer zato je kod nas u islamu dobro, kad neko ljubre, ide se čovjeku, vidjeli ste, nažalost, da pa se onaj govori da, da mu Allah, jel tako učenika sada, on kaže, ima lila, ima ina, ina, ina, ina, un. E to je ono kad jedna riječ može čovjeka da vrati, on njega šetom da stavno govara i kaže, vidiš, ti bez nje nisi više niko i ništa. Ma nema, ti, ti si helaš, ti ćeš umrijeti, eto šta ti izgubi, eto šta ti dobi, razumijete? A te vrati onaj čovjek je tek počeo ponovo ljude da prima i ponovo fetve da daje da ponovo djeluje u narodu, zavodit će tome što je shvatio, stvarno da je to samo iskušenje koje mu Allah dao. I može da bude dobro, može da bude loše, nekad bude predobro, onda jednoga dana ti Allah uzme. E sada, koliko skoristio to, tako i mi pogledajte koliko smo zdravi, koliko dana provedemo zdravi, koliko možemo da idemo, da, da dišimo, da pišemo, da hodamo, da gledamo, da trčimo, da sjedamo. Zamislite samo kad njih sad razmišljali kad ćemo kojom nogom onaj, tamo vodati po čaši i koliko ćemo dignuti od, od zemlje, sklapaju oči. Znači, nema, tako Allah dao. To su blagodati koji mi ne možemo platiti kad bi ne znam čime plaćali. I zato je vrlo dobro, vidite, da mi znamo šta je stvarno iskušenje, da to nam Allah dao na, na korist namome svijetu, ali da je to prolazno, to brzo prolazi. Kao onaj primjer, sjećajte Ebu Tali, jer drugi znate koji je hadis razostajan iz onaj Buhari, muslima i drugi veliki hadijski zbirki, kada je on ona, imao bolesnog sinčića, malo dijete koje je bilo bolesno, vrčno nigde na posao, vratio se dijete, preselio na hiret. Ali njegova žena, vidite, nije mu htjela odmah kazati. Nije mu htjela odmah kazati da ga ona je razočara, se naspala, da neće sutra biti, da naspala nići na posao. I onda on došao i kaže, ono dijete, je li bolje išta malo, bio je bolestan, dobro bolestan. Kaže ona, kad, kad hebe nefsu, znači smirila se njegova duša. A to je su djete preselo smrlo se njegova duša, odšla vama na istinu rekla. A nije mu rekla da je djete umrlo. I ona je film njega primila, večer napredila, razgovarala s njim, bila lijepa prema njemu, iako je djete im umrlo, pa ste. Ali ona je znala da je ono od Allaha došlo. I da je Allah da pozvao se, pogledajte te tog imana, tog brda imana, i planine imana koju ova žena od Ebu Talije imala, razumijete? I ona onda je čak i spavala svojim mužem tu noć. Spavala s njim. I ujutru kad su lijepo upali, završili, sabah hlanjali, ona njemu kaže, Ebu Talha, tvoj moj sin je preselio na hiret, njega je Allah uzeo. I on kada je to čuo, naravno, zaplakao i od je poslanik Alisama. I kaže mu, poslanik Alisama kaže, neka mu Allah zamijeni bolje. I evo, ovi ensari, jedan ensarija prenosi da je nakon njega dobio devetar djece. I svako je, kaže, učilo izvanredno u Kur'anu. To navodi imam Buhari i Muslim. Svako njegovo dijete. Vidite, kada Allah da zamjenu. Uzme nešto od uvijek, nikada Allah neće uzeti da ti bolje neće vratiti. Ali vjeruj da je Allah uzio zbog nečeg, nekog razloga. Da Allah to učinio da te oplemeni, da ti nešto bolje dani. Da to Allah učinio da ti sutra oprosti grijeh. Da to Allah učinio da sutra džene punovi. je što mi ne imamo to pravo razmijevanje. I zato kad pogledate kod nas Srebrenicu, pogledate sva ova stratišta, mi izbilja, ako ne bi imali vjeru u Allah, ako ne bi vjeru, imali vjeru u to praštanje griha, ne bi imali vjeru u džernet, ako ne imali vjeru u pravdu, koja će biti ne u hadu, nego tamo, na onome svijetu. Pa stvarno mi trebali svijetu ono, i svoje odjeće i da čupamo svoju kosu i bravadu, da sve nas bacamo, da se očerupamo svi. Ako ne vjerujemo da Allah ovim želi dobro muslimani, ovo svijete, ovo što imate, jaško proleće, vidjet će sve, će to biti hajr. Ovo je najava hajra. Što više iskušenja, više dilema, više problema, sve je to hajr za muslimane ali ko zna da shvati i razumije da je Allah Žalšanu svoju, kako bi rekao onaj Halkullah, svoju zakonitost koju u spravodi u kosmosu u prirodi postavio i ne može drugačije biti nego kako je Allah uredio, naše samo da radimo koliko možemo i da se pobignemo Allahove odredi, a to će Allah sve iznijeti na pravi način, vidjet ćete na sudnjem danu, kako ćemo uživati u tim ljepotama koje će Allah nama dati. Zato, braću moja, glavu gore. Žao mi je kada vidim vjerike kako su glave u borbu. Onaj nema posla, onaj nema ono, onoga, onaj nema zašto kupiti ono, pa to Allah hoće da ti ono isluša. Pa poslanik, ali je sam je ono, bio onaj, tako draži Allah, nego svi mi. To je njegov najbolji rok. Pa je gladan hodao pa dva kamera, ja ne vidim u zemci niko da je dva kamera stavio na stomak od vlade, toliko mu se Toma ulupo da se bio prilijepio ovamo za, za kiču, krodi, za, za ove, ove rebra. Nema šta, pravno sve, pa je dva kamena stavljao na svoje. Ebu Bekr jedan, a on dva kamena, znači duplo glatniji nego sam Ebu Bekr. Ebu Horejde je prolazio, neđu asabno pada u nesvijest. Smaklo da ima padajuću, kad je ovo ovaj je malo svrnuo, ili padajuću ima. A onda rekao, nije to je Hureyre, jedan od najčasnija sahaba, Ebu Hureyre koji najviše hadisa prenio da li selama, 5374 hadisa ne prenio poslanika da li selama, mi to danas koristimo, samo jednu takivu stavimo, to je ogromna knjiga i čitav gotov šarijat, je on praktično prenio od poslanika da li selama, jedan takav ona, jedan takav biser među muslimanima, on je od vladi padao u nesvijest, pa se bojao da ga neće podvlati ludim, a kad je bio sam vladan, i Allah mi sam od nemoći i vladi padao u nesvijest u džaminu to sta iskušenja od toga te generacije i dan danas ispominjeno. I oni će biti u džemljetu oko Boga. A ovi, vidite, sa ovim velikim trusima i svi oni sa debelim vratovima, pitanje hoće li biti, pogotovo ako nije, ako nije to bilo na halal način stečeno, ako je bilo ukradeno, ako nije bilo vjeri u Allah, ako nije razumio je poruke koje nudi Allah, njegov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Mi ćemo inša Allah tamo nastaviti sa ovim našim temama i sljedeći put, dakle, kako je Hafiz najavio, inša Allah tamo svakog prvog četvrtka u mjesecu mi se vidimo i pokušavamo aktualizirati one teme koje su na neki način vezane za svakog od naših, da li tako, žematlija, pa molim Allah šanu da vas nagradi za vaše prisustvo i za ovako ovaj lijep odaziv, inša Allah tamo i molim Allah šanu da obasve i vas i vaše porodice sa rahmetom na dirlo, bisogno del voto, vi do tutto, a da naši gumovi mogu ti naše grije i da nas sačuva iskušenja koja ne možemo odnijeti. Amin. Kao i Adna, vas takve nula, i velikom, wa sallallahu alaihi wa sallam,